Jo i el pastor, que vivíem de moretes, jo i el pastor, que vivíem de l'amor, ara ve Sant Ferriol, ballarem si Déu ho vol, el que toca el tamborí no ha perdut el flaviol. Era un pastor que tenia tres ovelles, era un pastor que tenia un penalló, ara ve Sant Ferriol, toca el tamborí no ha perdut el flaviol. Tots en tenim, de pico i de pessigolles, tots en tenim. Si som vius i no ens morim, ara ve Sant Ferriol, ballarem si Déu vol. El que toca el tamborí no ha perdut el flaviol.